astelehenos bideo-egile baten ezagutza. Eta bim kate edo ebim katiaen ezagutza egin dezagun egunkuan. Kate humoristiko bada, sketch edo labur metraiak egiten dutinak. Usutane beti morala zerbait e, ekarten dielaik. Hasidia semaran labi izeneko labur metraiekin, hameka epizoda badia, o bos minuta petik jauten dienak. Ondotik cher journal izeneko bideoak sortu dutie, nun eta vlog delakoak parodiatzen dutien, vlogak dielaik bideoz BBC kuntatzen delaik. Uh, vlog euh, hitza ah, horra da blog hitzetaik, eh? Hein, berbada hoita bost urte goitikuek euh, ohituko zide Skyblog, uh, Facebooken hain zindai hortaz, eta hortaik eh, blog hortaz vlog jiten da horin bideoz kontatzen duzelaik zien bizia. Eta hunen horako euh, parodia sumait egiten duti. Et Egin die bai, kapitalismoaren kritika metaforiko bat, le règles du jeu izeneko labur metraian hogei minuta jauten dina eta holkatzen deizedana surtout, ondotik Ami Amerikar eman kizunak ebai parodiatu dutie, zazpi bideo helki dutie deitzen dienak Johnny Hunter, chasseur de migrants, teaser edo la annonce delakoa des saguen menacé par une vague migratoire sans précédent. Des centaines de milliers de personnes arrivent d'Afghanistan, Iran, Érythrée, Irak, Soudan, Syrie. Pour faire face, l'Europe a fait appel aux meilleurs. On protège les frontières de l'Europe par tous les moyens, c'est ça notre mission. Pour la première fois, des caméras ont pu suivre Johnny au quotidien, plongé au cœur de l'action de ces hommes surentraînés. Johnny, Marco, Kowalski et Kyle. L'Europe a des valeurs, il faut les protéger. Vous regardez Johnny Hunter, chasseur de migrants. Hala, eh, zenulako parodiak egiten dutian ordin, eta hau elki beno lehen ebai eh, darfin babur izeneko bideo bat eh, egin zien, arrakasta handia bildu ziena, juntan asmatzen dielaik estatu baten krisi humanitarioa, eta ikusten dielaik edo jakusten dielaik Frantzia bezalako herri abeatxin ze arambo, arrapostu emaiten den beti kritiko egoitez. Darfim Babour, ce petit pays d'Afrique ne vous dit peut-être rien et pourtant il est le théâtre d'une famine spectaculaire qui éclate aujourd'hui aux yeux de l'Occident avec ce rapport alarmant de l'ONG. Édition spéciale, évidemment, sur le Babour, un pays brisé. Ils sont des milliers dans le cas de ce petit garçon. Le nombre de victimes augmente chaque jour. Certaines sources évoquent 120 000 morts. Et alors que la situation empire de jour en jour. Le Babour appelle à l'aide. Chaque jour, des centaines d'enfants meurent de faim. Eta hunen kaie, bakizi ezi d'akzion, lezan fore eta beste kasu hanitxetan famatiak edo ezagunek alkarrikin edo biltzen diak kanto ebaten egiteko eta hau ebai parodiatu die klipa aholkatzen balin badaiziet, huna aintzin txestatze bat. Star San Frontier izena du ordean darfin bambur kantoian. babou, tu m'as appris ce qu'est l'amour. Oh, oh, secours, secours, secours. Darfim Babur kantoiaek klipa holkatzen deizi etordin ebim ezartzen duzie eta beste kate hortan eh, egiten ditutzen bideoak o aholkatzen deizie delaik. Hau, ah, ze zertan usten dugun, haste juntako bideo egileaen ezagutza.